Trys gyvatės lapeliai Gyveno kartą toks neturtingas žmogus ir nebegalėjo net savo vienintelio sunaus išmaitinti. Sykį sunus ir sako, Mielasis tėveli, tu taip sunkiai vertiesi, aš esu tau našta, geriau eisiu ir pats užsidirbsiu savo duoną. Palaimino tėvas sūnų ir su didžiuliu liūdėsiu atsisveikino. O tuo metu vienos galingos šalies karalius buvo įsitraukęs į karą. Jaunikaitis parsisamdė jam ir išėjo kariauti. Ir kai tik jis atsidūrė kovos lauke, užvirė didelis mūšis. Kiekviename žingsnėje pavojus tykojo, aplinkui zvimbė kulkos, kovos draugai krito iš dešinės ir iš kairės, o kai žuvo ir vadas, visi, kas dar liko gyvi, buvo jau bebėga bet jaunikaitis išėjo į priekį ir sušuko padrasindamas. Mes neleisim teviniai pražūti. Kiti paklausė jo raginimo, puolė ir nugalėjo priešą. Kai karalius išgirdo, kad tik jam turi būti dėkingas už pergalę, iškėlė jį virš visų kitų, apipylė dideliais turtais ir padarė pirmuoju savo karalystėje. Karalius turėjo dukterį, Ji buvo labai graži, bet kartu ir labai keista. Ji buvo davusi savo žodį tekėti tik už tokio vyro, kuris pasižadės gyvas pasilaidoti draugė su ja, jeigu ji pirma numirtų. Jeigu jis mane iš širdies mylės, sakė ji, tai kam tada ir jam begyventi? Ji irgi žadėjo padaryti tą patį, jeigu vyras numirtų pirmas, eiti į kapą draugė su juo. Tas keistas jos įžadas atbaidydavo visus jaunikius. Bet jaunikaitis buvo taip sužavėtas jos grožio, jog nieko nepaisė. Nuėjo pas karalių ir paprašė jos rankos. O ar tu žinai, paklausė tėvas, ką turėsi jai pažadėti? Jeigu ją pergyvensiu, turėsiu draugę su ją į kapą eiti, atsakė jis. Bet mano meilė yra tokia didelė, kad man tas pavojus visai nebaisus. Karalius sutiko ir juodu labai iškilmingai atšventė vestuves. Kurį laiką jaunieji gyveno draugė linksmi ir laimingi. Bet šitą atsitiko, kad jaunoji karalienė ėmė ir susirgo sunkia liga, ir nei vienas gydytojas negalėjo jai padėti. Ir kai jau gulėjo ji ant lentos, jaunasis karalius staiga prisiminė, ką buvo kadaise pasižadėjęs. Ir jam baisu pasidarė gyvam į ką pagulti. Bet nebuvo kitos išeities. Karaliaus įsakymu prie visų vartų stovėjo sargybiniai ir jau nebegalėjai nuo savo likimo pabėgti. Kai atėjo laidotuvių diena ir numirėlės palaikai buvo perkelti į karališką į rūsį, nuvedė jį tenai, uždarė ir užrakino duris. Šalia karsto stovėjo stalas, ant jo keturios žvakės, keturi kepaliukai duonos ir keturi buteliai vyno. Kai šie pasibaigs, jis turės mirti. Ir sėdėjo jis ten kupinas skausmo ir liūdesio. Valgė kasdien tik po kasnelį duonos, gėrė tik po šlakelį vyno ir vis tiek matė, kaip mirtis vis labiau artėja. Kartą, kai jis taip sėdėjo ir spoksojo įsmeigęs žvilgsnį į sieną, žiūri, iš rūsio kampo išlindo gyvatė ir šliaužė prie vėlionės. Manydamas, kad gyvatė atslinko graužti numirėlės kūno, išsitraukė kalaviją ir tarė, kol aš gyvas, neleisiu jos liesti ir čiaukšt, čiaukšt, sukapojo gyvatė į tris gabalus. Po kiek laiko išlindo iš kampo kita gyvatė. Bet pamačiusi, kad ana guli negyva ir sukapota, tuoj apsisuko ir nušliaužė atgal. O netrukus vėl pasirodė, įsikandusi tris žalius lapelius. Paskui paėmė tris gyvatės gabalus, sudėjo kaip buvo ir ant kiekvienos žaizdos užklojo po lapelį. Ir sukapoti gabalai – tuoj pat suaugo. Gyvatė sujudėjo ir atgyjo, tada abi šmurkšt ir pradingo, palikusios lapelius ant žemės. Visą tai regint, nelaimingajam dingtelėjo mintis, ar nuostabi lapelių gale, atgaivinusi gyvatę, negalėtų padėti ir žmogui. Tada pakėlė lapelius nuo žemės ir vieną jų uždėjo numirėlį ant burnos, o kitus ant akių. Ir vos tik jis taip padarė, kraujas ėmė vaikščioti gyslomis, mušė išbliškusi veidą ir vėl nuraudonino skruostus. Mirusiai atsikvėpė, pramerkė akis ir tarė, O ponė die, kur aš esu? Tu esi su manim, mėloji žmonelė, atsakė jis, ir papasakojo, kaip viskas atsitiko ir kaip jis prikėlė ją iš numirusių. Paskui padavė jai duonos ir vyno, ir kai jie atgavusi jėgas atsikėlė, juodu priejo prie rūsio durų ir pradėjo belsti ir taip garsiai rėkti, jog išgirdę sargybiniai pranešė karaliui. Karalius pats nulipo į rūsį ir atidarė duris. Radęs abu gyvus ir sveikus, jis labai džiaugiasi, kad pagaliau pasibaigė visos jų bėdos. O tuos tris gyvatės lapelius jaunasis karalius pasėmė – padavė vienam tarnui ir pasakė, žiūrėk, gerai juos saugok ir visada nešiokis su savim. Ką gali žinoti, kokioje dar bėdoje gali jų prireikti? Tačiau prikelta iš numirusių žmona pasidarė lyg nebeta. Atrodė, kad jos širdis atšalo ir ji nustojo mylėjusi savo vyrą. Kai po kiek laiko jaunasis karalius susiruošė plaukti per jūrą aplankyti savo seno tėvo ir juodu įsėdo į laivą, ji pamiršo tą didelę meilę ir ištikimybę, kurią jis andai parodė, gelbėdamas ją nuo mirties. Ir jos širdis nelemtai palinko prie laivininko. Kartą, kai jaunasis karalius miegojo, ji pasišaukė laivininką – nutvėrė mėgantį vyrą už galvos, laivininkui liepė griebti už kojų ir išmetė juodų jaunai karalių į jūrą. Padariusi tą piktą darbą, ji tarė laivininkui. Dabar grįžkim atgal ir pasakykim, kad mano vyras kelionėje mirė. Aš pasistengsiu tave taip išliaupsinti ir išgirti tėvui, jog jis išleis mane už tavęs ir tu būsi jo sosto įpėdinis. Tačiau visą tai matė ištikimasis tarnas slapčiomis atrišo jis nuo laivo mažytį laivelį, įsėdo ir nusirė gelbėti savo pono, palikęs išdavikus plaukti tolyn. Jis išgrėbė skenduolį iš vandens, uždėjo jam ant akių ir burnos tris gyvatės lapelius, kuriuos visą laiką nešiojosi su savim, ir atgaivino savo poną. Dieną ir naktį abu įrėsi iš visų jėgų ir jų laivelis taip greitai skrėjo bangomis, kad jie parplaukė pas senąjį karalių anksčiau negu anie. Karalius nustebo, pamatęs juos vienus sugrįžtant ir paklausė, kas jiems nutiko. Kai sužinojo apie savo dukters piktadarybę, tarė, aš negaliu patikėti, kad ji taip nedorai pasielgė, bet tuoj pamatysim, kaip iš tikrųjų yra. Ir liepė abiem eiti į slaptą kambarį ir niekam nesirodyti. Netrukus parplaukė didysis laivas ir piktadarė, nutaisiusi liūdną miną, stojo prieš tėvą. Šis tarė, kodėl tu grįžti viena, kur tavo vyras? Ak, mielasis tėveli, atsakė ji, aš grįžtu namo su didžiu liūdėsiu. Kelionėje mano vyras staiga susirgo ir mirė. Ir jeigu gerasis laivininkas nebūtų man padėjęs, aš būčiau pražuvusi jis buvo jo mirties liudininkas ir gali tau viską papasakoti. Karalius tarė, aš tuoj prikelsiu numirėlį. Atidarė duris ir išleido žentą su tarnu iš kambario. Pamačiusi savo vyrą, karalienė sustingo lyg stabo ištikta, paskui puolė ant kelių ir ėmė maldauti pasigailėjimo. Karalius tarė, nėra tau pasigailėjimo, jis sutiko su tavim mirti ir gražino tau gyvybę, o tu jį nužudėjai miegantį. Todėl turi atsiimti, ko nusipelniusi. Ir buvo jį kartu su savo bendrininku įsodinta į keurą laivą ir paleista į jūrą. Ten jie netrukus ir nuskendo bangose.